Yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir, yaqindir. Keling aziz birodarlar, shahidlarimizdan Abdul Halim domla ma'ruzasini birgalikda tinglaylik. Yaqindir, yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. Biz shunga loyiq bo'lsak, ajib kunlar yaqindir. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz o'tgan darsda Alloh yaxshi ko'rgan jamoat haqidagi mavzuda to'xtalib o'tgan edik. Hop, Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan jamoatlarni agarda o'zini diniga yordam beradigan e, Э, toifalar agar musulmonlar Alloh diniga yordam berishdan yuz o'girib ketadigan bo'lsa, Alloh subhanahu taolo ularni bu yordam berishlariga muhtoj emas, balki ikkinchi bir qavm, boshqa bir qavmlardan yoki shu qavmlarni keyinchalik zurriyatlaridan o'zi yaxshi ko'radigan, o'zini diniga yordam beradigan bir jamoatlarni chiqarib qo'yishligi to'g'risida o'tgan edik. Va Alloh subhanahu taolo bu jamoatlarni Moida surasi 54-oyatda sifatlab aytdiki: Ular shunday kishilarki, Alloh ularni yaxshi ko'radi. Ular ham Allohni yaxshi ko'radilar. Ular Alloh yo'lida jihad qiladilar, malomatchini malomatidan qo'rqmaydilar. Mu'minlarga hokisor va kofirlarga qattiq qo'l deb sifatlagan edi. Bizlar shulardan birinchi sifati Alloh ularni yaxshi ko'radi degan mavzu haqida to'xtaldik va Alloh subhanahu va taolo bandasini yaxshi ko'rganligining alomatlari haqida o'tgan edik. Ya'ni qaysi bandani Alloh subhanahu taolo yaxshi ko'rganligining o'zim belgilari bo'ladi. Har bir narsani o'zi belgilari, alomatlari yuzaga chiqadi. Xuddi shuningdek, Alloh yaxshi ko'rgan bandalarning ham o'z alomatlari bo'ladi. Shular haqida to'xtalib o'tgan edik, o'tgan darsimizda. Endi Alloh subhanahu taolo qaysi bandalarini yaxshi ko'radi? Mana shular haqida bugun to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo bandalarining ichida, mu'min bandalarining ichida eng kattık va eng ko'p yaxshi ko'radigani taqvodorlardir. Taqvodor bandalarini Alloh subhanahu va taolo boshqa bandalari qaranda ko'p yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda juda ko'p taqvoga buyurgan va ko'p oyatlarda taqvoning fazilatlari haqida zikr qilgan. Va oxirat kunida ham taqvodorlarga ulkan mukofotlar bo'lishligini ham zikr qilgan. Va Alloh subhanahu va taolo taqvodor bandalarni yaxshi ko'rganligini Tavba surasi 4-oyat va 7-oyatda shunday deb marhamat qiladi. Innalloha yuhibbul muttaqin. Albatta Alloh taqvodor zotlarni yaxshi ko'radi deb marhamat qildi. Xo'p, taqvo nima o'zi? Mana shu haqda ozgina to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, La يبلغ abdu an yakuna من muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi حذرا mimma bihi ba'z. Banda zararli narsadan ehtiyot bo'lishligi uchun zararsiz narsani tark etmagunigacha taqvodorlar darajasiga yetolmagay, yetolmaydi deb aytdilar. Ya'ni ba'zi narsalar bo'ladiki, zararsiz narsalar, lekin shuni ko'p qilishlik bilan banda zararli narsaga tushib qoladi, hatto haromga ham tushib qoladi. Masalan, ba'zi muboh gaplar bo'ladi. Muboh so'zlar bo'ladi. Gapirsa gunoh bo'lmaydigan. Lekin shuni ko'p gapirib yuborishlik natijasida banda zararli narsaga tushib qoladi, gunohga botadi, haromga yo'l qo'yadi. Masalan, oddiy e, zararsiz bo'lgan narsa ovqat yeyishlik muboh bo'lsa, lekin uni haddan tashqari me'yordan oshiq juda ham oshirib yuborishlik ham bu zararli narsaga olib borishi mumkin bo'ladi bu e, hadisga yana bir misol abu hanifa rahimaulloh shom diyorlariga borganda e, shom diyorlarini mevalarini yemaydi ekan chunki o'sha diyorlarda shom diyorlarini qaysi bir e, mintaqalari bo'ladi shu diyorlarda vaqf qilingan bog' bo'ladi shuni musodara qilinganligini eshitib turib shu bog'ni mevasidan yeb qo'ymay deb turib shu narsadan ehtiyot bo'lib, shu narsadan tiyilgan ekan. Mana shunday banda zararli narsaga tushib qolishdan ehtiyot bo'lishligi uchun e, ba'zi e, zararli bo'lmagan narsani tark etmagungacha taqvodorlar darajasiga yetolmaydi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, innal halala bayyinun va innal harama bayyin va baynahuma mushtabihat. Albatta halol ham aniqdir va harom ham aniqdir. Albatta bularning o'rtasida shubhali narsalar bordir. subhanallah salo bo'ladi. La ya'lamuhunna kaseerun minan nas. Bu narsalarni bu subhanallah sallam juda ko'p insonlar bilmaydi. Juda ko'p insonlar bilmaydi. Fa man ittaqa shubuhat istabra li dinihi va irzihi va man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram. Kimki shu shubhalar narsalardan saqlanadigan bo'lsa, albatta u dinini va e, obro'sini Э, himoya qilgan bo'ladi, saqlagan bo'ladi. Pok saqlagan bo'ladi. Va kimki shu shubhali narsalarga tushib qoladigan bo'lsa, e, haromga tushib qolgan bo'ladi deb aytdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Karra'i yar'a havlal hima yushiku an yarta'a fi e, yarta'a fihi. E, ala va inna likulli malikin himan, ala va inna Alloh maharimuhu. Buning misoli xuddi bir taqiqlangan bir yerda taqiqlangan bir zona bo'ladi-ku. qo'riqxona bo'ladi masalan taqiqlangan u yerga e, boshqa bir chorva hayvonlarini kirishi va shu yerdan o'tlash mumkin bo'lmagan yerlarni atrofida qo'y boqayotgan bir cho'ponga o'xshaydi uni shu qo'ylari shu taqiqlangan mintaqaga kirib qolishiga yaqin qoladi kirib ketadi kirib ketadi masalan qo'y qayerdan biladi uni ongi yo'q masalan e, shu o't nimasida u kirib ketaveradi u yeb yeb turib xuddi inson ham shuningdek Ba'zi narsalar qilib qilib xuddi qo'yga o'xshab haromga tushib qolishi hech gap emas. Albatta har bir podshohning yerda o'zini chegarasi bo'ladi, o'zini hududi bo'ladi. Allohning yerdagi hududlari esa uni harom qilib qo'ygan narsalaridir. Ala va inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kullu va iza fasadat fasadal jasadu kullu ala va qalb. Albatta jasadda bir parcha go'sht bordir. Agar u tuzaladigan bo'lsa, sog'lom bo'ladigan bo'lsa, tuzuk bo'lsa, butun jasad ham tuzuk bo'ladi. Agarda u buziladigan bo'lsa, jasadning hamma joyi ham, ya'ni hamma a'zolari ham buziladi. Ogoh bo'lingki, bu qalbdir. Albatta, bu yuqoridagi hadisdan keyin bu qalbning kelishligida bir hikmat borki, chunki taqvoning o'rni qalbdir, qalbdadir. Taqvo bu qalbiy amallardandir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisida at ha huna, at ha huna, at ha huna deb qayerga ishora qildilar? Ko'kragiga, ya'ni qalbiga ishora qildilar. Demak, taqvo qalbda bo'ladi. Agar qalb buziladigan bo'lsa, u insonda taqvo ham buziladi. Hop, taqvo haqida Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday deb aytadilarki, taqvo ulug' zot Allohdan qo'rqishdir. Nozil qilingan narsa, ya'ni kitobga amal qilish, kamiga rozi bo'lish va ketadigan kunga tayyorlanishdir deb tushuntirgan ekanlar taqvoni. Keyin Umar ibn Hattob roziyallohu anhu Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhudan taqvo nima deb so'raganlarida Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, siz tikonli yo'lda yurganmisiz? Tikonzorli yo'ldan yurganmisiz deganda, ha yurganman deb javob beradilar. Shunda nima qilgansiz shu yo'ldan yurganingizda deganlarida kiyimlarimni shimarib ehtiyot bo'lib shu qiynalib o'tganman shu tirishib o'tganman deb aytgan ekanlar keyin shunda ubay ibn kab e, roziyallohu anhu ana o'sha taqvodir deb aytgan ekanlar xuddi shuningdek bizani hayotimiz ham gunoh ma'siyat tikanzorlardan iborat biza shu tikanzordan o'tayotganda qanchalik ehtiyot bo'ladigan bo'lsak tikan kirib qolishidan e, ehtiyot bo'ladigan bo'lsak bu hayot tikanzorida ham ma'siyatga to'lgan bu hayot tikanzorida ham xuddi shunday ehtiyot bo'lib o'tishligimiz kerak bo'ladi u tikanzorda o'tayotganda tikan kirib ketsa-ku hech nima emas lekin bu dunyoda gunoh masiyat tikani kiradigan bo'lsa uni alamini u e, oxiratda tortadi odam e, ibn rajab al hanbali aytadiki asl taqvo deb banda o'zi qo'rqadigan kishi va o'zi o'rtasida bir to'siqni paydo qilishidir masalan insonlar oldingi paytlarda dushmandan himoyalanishligi uchun nima qilganlar? Butun shahar qishloqlar atrofini qo'rg'on qilib olganlar. Dushmanning yomonligidan ehtiyot bo'lishligi uchun. Xuddi shuningdek bandani e, Parvardigorga taqvo qilish ham banda o'zining va o'zi qo'rqayotgan Parvardigorning g'azabi, norizoligi e, va azobidan himoya qiladigan bir to'sqinni paydo qilishiga taqvo deb aytiladi deb aytganlar. Bu to'sq qanaqa to'sq bo'ladi? Albatta Allohni g'azabi, norizoligi, e, uni azobidan bize qo'rg'onlar bilan, kalala bilan tosul almayımız albatta. Albatta bu qo'rg'on, bu tosuk, bu takva nima bilan bo'ladi? Allohga taat qilish va unga osi bo'linadigan ishlardan chetlashlikdir deb tushuntirgan ekanlar taqvoni. Hop. Alloh mana shunday bandalarni yaxshi ko'radi, taqvodor bandalarni, haromdan tiyiladigan, Allohdan qo'rqadigan shunday bandalarni va shu haromga tushib qolishda ehtiyot bo'ladigan bandalarni bandaning taqvosi qanchalik ziyoda bo'ladigan bo'lsa uni Allohning nazdidagi darajasi ham martabasi ham shunchalik ziyod bo'ladi Allohning nazdida bandani qanchalik martabali martaba ziyod bo'lishini istasa u ko'proq taqvo qilish kerak bo'ladi bunday bandalar Allohning huzurida hurmati ham baland bo'ladi chunki Alloh subhanahu va taolo Hujura surasi 13-oyatda akramakum indallohi atqakum deb marhamat qildi. Albatta sizlarning Allohning huzuridagi eng hurmatlirog'ingiz Allohdan taqvodorroq, Allohga ko'proq taqvo qiladiganingizdir. Taqvodorrog'ingizdir deb marhamat qildi. Alloh subhanahu va taolo taqvodor bandalarni yaxshi ko'rganligi uchun ham ularni do'st tutadi. Anfal surasi 34-oyatda in avliyauhu illal muttaqun deb marhamat qildi. Albatta uning do'stlari faqat taqvodor zotlardir deb aytdi. Yana bir oyatda Ala inna avliya Allohi la xavfun alayhim va lahum yahzanun allazina amanu va kanu yattaqun. Ogoh bo'lingki, Allohning do'stlariga hech qanaqa xavf xatar yo'q va ular g'amgin bo'lmaydilar. Ular shunday zotlarki, iymon keltirgan va taqvodor bo'lgan zotlardir. Taqvo qiladigan zotlardir deb Alloh o'zini do'stlarini taqvodor ekanligini sifatladi. Hop. Alloh subhanahu taolo tomonidan nusrat, madad, tavfiq kelishiga ham shu taqvo sabab bo'ladi ekan. Chunki Alloh subhanahu taolo taqvodorlar bilan birgadir. Tavba surasi 36-oyatda marhamat qildiki, "Estaiz billah va qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa va alamu anna Alloha ma'al muttaqin." Mushriklar sizlarga yoppasiga jang qilgani kabi sizlar ham bu mushriklarga qarshi yoppasiga jang qilinglar va bilinglarki Alloh kimlar bilan birgadir? Taqvodorlar bilan birgadir. Alloh taqvodorlar bilan birga ekanligini bilinglar, dedi. Allohning bandalari bilan birga bo'lishligi, ya'ni ma'iyati 2 xil bo'ladi. tushunmaslik kerak faqat taqvodorlar bilan birga bo'ladi ekan boshqa odamlar bilan birga bo'lmaydimi deb tushunmaslik kerak allohni bandalar bilan birga bo'lishligi ya'ni maiyati ikki xil bo'ladi birinchisi xos maiyat ya'ni alloh subhana taolo o'zini madadi yordami nusrati tavfiqi hidoyati va hokazo yaxshiliklari bilan birga o'zining xos bandalari bilan birga bo'ladi shu bandalarga e, o'zini tavfiqi yordami nusratini beradi jang maydonlarida boshqa og'ir paytlarda Masalan, Alloh taolo e, Nahl surasi 127-oyatda aytdiki: "Innalloha ma'allazina taqav vallazina hum muhsinun." Albatta Alloh taqvodor bo'lgan va muhsin bo'lgan zotlar bilan birgadir deb aytdi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu taolo Musa alayhisalom va Harun alayhisalomlarni zolim Firavn yoniga payg'ambar qilib jo'natayotganda shunday deb aytdi: Qala la takhafa innani ma'akuma asman va ara. Alloh aytdiki, qo'rqmanglar. Albatta men sizlar bilan birgaman, sizlarni sizlar bilan birgaman. Men sizlarni eshitib ko'rib turaman. Sizlarning holatlaringizni, nimalaringizni ko'rib eshitib turaman deb aytdi. Bu bandalar bilan xos birga bo'lishligi. O'zini yaxshi ko'rgan bandalari bo'ladi. Shulardan birinchisi taqvodor zotlarni o'tyapmiz. Alloh shu taqvodor zotlar bilan birga bo'ladi. Jang maydonlarida, og'ir paytlarda, banda qiyinchilikka tushib qolganda shu bandasini yordamchi tashlab qo'ymadi albatta. Endi ikkinchisi umumiy birga bo'lishligi, umumiy ma'niyati. Bu barcha insonlarni e, ko'rib, ularni holini bilib turishligi bilan birga bo'ladi. Bu xoh mu'min bo'lsin, xoh kofir bo'lsin, hamma bandalarni, hamma jonzotlarni hatto e, zarracha narsalarni ham Alloh subhanahu taolo bilib turadi. Hamma narsadan ogoh bo'lib turadi. Alloh subhanahu taolo hadis surasi 4-oyatda aytdiki, u osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra o'z arshiga o'rnashgan zotdir. U yerga kiradigan yomg'ir, qor, xazina, dafina, jasadlar bo'ladimi, hammasini bilur. Undan chiqadigan o't o'lan bo'ladimi, nabotat bo'ladimi, buloq bo'ladimi, hamma narsani bilur. samodan tushadigan rizqu nasiba bo'ladimi, xayru barakat bo'ladimi, hokazo yaxshiliklar bo'ladimi? Bularni ham bilur. Va osmonga ko'tariladigan amal, duo va hokazo bularni ham bilur. Sizlar qayerda bo'lsangizlar, ya'ni butun insonlarga Alloh subhanahu taolo butun insonlarga aytayaptiki, sizlar qayerda bo'lsangizlar, Alloh ham sizlar bilan birgadir. Ya'ni sizlarni qayerda bo'lsangiz, yerni tagida bo'lasizlarmi, osmondanmi, okeanlarning, dengizlarning tagida bo'lasizlarmi? Alloh sizlar bilan birgadir. Ya'ni sizlarning holingizni ko'rib turadi. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidir deb hadis surasi 4-oyatda aytdi. Taqvo dushmanga qarshi eng kuchli qurol, qurol va eng katta taktika, eng katta hiyla ekan taqvo. Umar roziyallohu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu ning Fors diyorlariga yuborganida, g'azotga yuborganlarida qo'mondan qilib, uning izidan maktub jo'natdilar. Maktubda shunday deb yozilgan edi. Bu maktub to qiyomat kungacha keladigan mu'min musulmonlarga, ayniqsa mujohidlarga ibratlidir, nasihat. Ammo ba'd Men senga va sening lashkaringga har qanday holatda taqvo qilishingga buyuraman. Chunki Allohga taqvo qilish dushmanga qarshi eng afzal qurol va eng kuchli hiyladir. Men senga va yoningdagi kishilarga dushmanlaringdan ko'ra o'zlaringdan ko'proq ehtiyot bo'lishliklaringizni buyuraman. Ya'ni o'zlaringizdan sodir bo'ladigan gunohlardan ehtiyot bo'lishliklaringizni buyuraman. Chunki lashkardan sodir bo'ladigan gunohlar ularga dushmanlardan ko'ra xavfliroqdir. Albatta musulmonlar dushmanlari ustidan ularning Allohga osiyliklari tufayli g'olib bo'ladilar. Ya'ni dushmanlarning Allohga osiylik qilishlari tufayli musulmonlar ularni ustidan g'olib bo'ladi. Agarda bu osiyliklari bo'lmaganida edi, bizlarning ularga kuchimiz yetmagan bo'lardi, chunki bizning sonimiz ularning soniga teng emas, qurollarimiz esa ularning qurollaridek emas. Agar ma'siyatda ularga barobar bo'lib qolsak, kuch-quvvatda ular bizlardan ustundirlar. Agar biz ularni o'z fazlimiz bilan yenga olmasak, quvvatimiz bilan yenga olmaymiz. Shuni yaxshi bilinglarki, harakatlaringiz davomida sizlarning ustingizda Alloh tomonidan berkitilgan qilayotgan amallaringizni bilib turadigan, amallarni yod etib turuvchi farishtalar bordir. Ana o'shalardan hayo qilinglar. Sizlar Alloh yo'lda bo'la turib, Allohga osiylik qilinadigan ishlarni qilmanglar. Dushmanimiz bizdan yomonroq, bizning ustimizdan hirgiz g'olib bo'la olmaydi deb ayta ko'rmanglar. Ko'pincha bir qavm ustiga ulardan ham yomonroq qavmlar hukmron qilib qo'yilgan. Xuddi Bani Isroil qavmi gunoh va ma'siyat ishlarini qilganlarida ularning ustiga majusiy kofirlari g'olib qilib qo'yilgani kabi ular hovli joylar oralab kezdilar bu va'da ado qilinguvchi va'da edi alloh taolodan dushmanlaringiz ustidan g'alaba so'raganlaringiz kabi o'zlaringizga ham yordam so'ranglar men uni alloh taolodan o'zim uchun va sizlar uchun so'rayman deb e, nasihat xati jo'natdi sad ibn abi vaqqos roziyallohu anhu madoin shahrini fath qilish uchun ketayotganlarida Madoin shahri bilan o'rtasini Dajla daryosi to'sib turar edi. Dajla daryosi juda ham bir suv toshqin, shu suvlari bir quturib oqib turgan bir suv edi. Suvlarini shuning sohillarga otib, shuning ko'pirib yotgan edi sohillarni, nima, daryoni sohili. Daryoni bo'yiga yetib keldi. Shunda butun lashkarni daryoni bo'yiga yig'ib aytdi. ogoh bo'lingizki, albatta men mana shu daryodan kechib o'tishga qasd qildim, dedi. Shunda qo'l hammasi bunga e, so'zsiz rozi bo'ldilar, o'ylanib o'tirmay. Va aytishdiki, Alloh seni ham, bizlarni ham maqsadimizni mustahkam qilsin deb aytdilar. So'ngra Sa'd roziyallohu anhu daryo tomonga ot choptirdi. Keyin uni orqasidagi lashkari ham shu takbirlar bilan daryo tomonga qarab ot choptirdilar. Shunning daryoga otlari, e, shunning daryoni boshlari bilan xuddi quruqlikda ketayotgandek daryoning ustidan ketar edi ular. Birortasi ham cho'kib ketmagan, hatto e, birisini dubulg'asi nimaga tushib ketadi daryoga. Boshidagi nimasi dubulg'asi. La havla va la quvvata illa billah degan paytda suv shunda ko'tarib turib dubulg'an boshiga kiygizib qo'ygan ekan. Shunda karomatlar bo'lgan. Buni ko'rgan u daryoning narigi tomondagi forslar e, nima degan ekan devona devona deb turib shunda turib qochgan ekanlar jinlar jinlar deb aytgan ekan bizlar odamlar bilan emas balki jinlar bilan urushmoqchi ekanmiz deb turib qalblariga shuni dahshat tushib turib qochgan ekanlar ana shu paytda sad ibn abi vaqqos shunday deb aytgan ekan hasbunalloh va ni'mal vakil allohga qasamki albatta olloh o'zining do'stlariga yordam beradi shubhasiz olloh o'z dinini g'olib qiladi Albatta Alloh o'z dushmanlarini yakson qilib tashlaydi, shartini aytadi. Agarda lashkar ichida zulm bo'lmasa yoki yaxshiliklarga g'olib keladigan ma'siyatlar bo'lmasa, ya'ni ma'siyatlar, gunohlar, yaxshiliklar solih amallardan ustun kelmasa deb shu gaplarni aytib turib daryodan o'tgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo ham bizlarga taqvo ato э, qilsin, o'zini yaxshi ko'radigan bandalaridan qilsin. Subhanakallohi bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va Yaqindir u yaqindir Habib kunlar yaqindir Tushunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir Xush xabarni oling nusrat yaqindir Mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir Esmoqdadin g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir Esmoqdadin g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir Zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir Zoyi bo'lib topgan molu dunyosi ular uchun do'zax har vaqt yaqindir shahidlikka kimni tanlasa Robbim bebaxtki bunga jannat yaqindir shahidlikka kimni tanlasa Robbim bebaxtki bunga jannat yaqindir yakındır. u yakındır, habib kunlar yakındır. Büşün gel ayık bulsak ajib kunlar yakındır. Yakındır, u yaqindir habib kunlar yakındır. biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir xush xabarni oling nusrat yaqindir mu'minlar ko'p kutgan izzat yaqindir esmoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir esmoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir sinmoqdadir botil og'on yerda Bardam bo'ling, unga zinnat yaqindir, sinmoqdadir botil og'on yerida. Bardam bo'ling, unga zinnat yaqindir. Bu va'dalar sodiq zotning va'dasi, shak shubhasiz va'da albat yaqindir. Bu va'dalar sodiq zotning va'dasi, shak shubhasiz va'da albat yaqindir. Yaqindir u yaqindir, Habib kunlar yaqindir. biz shunga loyiq bo'lsak ajib kunlar yaqindir yaqindir shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Esmoqdadir g'alaba shabodasi Qur'on hokim bo'lgan davlat yaqindir